Martxoak hamaika gaur aste azkena data hau berri hon albistegia duzue berriozar irratiaren albiste emankezuna ze titularrarekin erekiko dugu gaurko albistegia xabi. Bai garasi tokiko elkarteek antolatzen dituzten jarduerak laguntzeko diru laguntza deialdia. Udalak berriozarko elkarteak diruz laguntzeko araudia ezarri du berdintasuna euskara, gazteria, jaiak, kirola eta kultura esparruetan egiten diren jarduerak sustatzeko berriozarren asko dira urte urtean zehar esparru hauek lantzen dituzten elkarte erakunde naiz mugimenduak herriko bizitza sozio kulturala astintzen jarraituko duten hauek martxoaren hogeia arte izan dute diru laguntza eskatzeko informazio hau zabaltzeko hiru ubebikoez.berriozar.es Eta konpainia honean zuaitza landatzeko momentua gertu dugu garazi. Martxoren amalauan guizeko amaiketan nahi dugun guztiek parte hartu dugu eta zuaitzaren eguneko jardu eretan. Zuaitzen landak familiaka, taldeka edo elkarte baten izenean inalko da. Aurten landaketarako aukeratutako lekua mendialdea bat eta bi eskoletako parkinaren ondoko larre izanen da. Naturgelaren ondoan hain zuzen udaleko obra eta lorez zaintza zerbitzuak, landareak eta beharreko tresneria jarriko ditu jendearen eskura, hala ere tresneria eramateko aukera duenari, eramateko gomendatu zaio udaletik udalak jarriko duena denontzako nahikoa izanen ez delakoan. Izen emateko gaur azken eguna izanik, deitu 0 amabi telefonora edo webgunean eskaera egin. ¡Corre, cabadator. Korrika hurbil dugula aste kulturalarekin berotzen hasiak dira berrio zartarrak zuzenki laron bat honetan martxoaren amalauan kurrika eguna berrio zarren ospatuko dute. Egunaren baitan bazkal ostean jolas batzukin jostatuko dira Euskaldun berrio zartarrak amarra amasei urte bitartekoak harrapa zankera arituko dira eta amasei urtetik gorakoak aldiz min luze jolasera. Labargan egingo diren jolas hauetan parte hartzeko izena eman beharko da beti ere ostirala baino lehen, Kirol Tabernan, Kale Berri Tabernan edota hau zalor euskaltegian. Euskaltegian. Musika eskolako kontzertuak gozagarri izango ditugu. Hain zuzen, martxoko hilabetean musika eskolan musika tresna ezberdinen kontzertuak ikusgai izango ditugu bihar pianoko ikasleen kontzertuarekin hasita, martxoaren amaierara iritsiko gara musika tresnen amabibat kontzertu ikusirik. Egoraldi azmintzatzeko unea dugu orain zer dio gaurko iragarpenak, garazi. Eguna eguzkitzu izango dugula dio gaurko iragarpenak, hori bai xabi, goi odeiekin batez ere arratsaldetik aurrera. Aize, aula eta alta korraibiliko da, atxaldean iparraldekoa eta indartsuagoa izango dela temperaturei dagokionean, minimoak gutxi igoko dira eta maksimoetan aldaketarik ez edo gutxi igoko dira ere. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datozen orduetan berriozar irratiaren sintonian, FMko egun puntu zortzean edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. Música